Emma näme, bir kagyzy epläp, uly sany kagyz, uly kagyz bar eliňde, epläp-epläp, üç gezege, dört gezege epläp, süpürmeklige ulanyňda bolýar. Bolsa bolýar bir kagyzam. Daş hem şoň galak. Üç tarapy bar, dört tarapy bar, bäş tarapy bar. Her tarapyna süpüreňde näme, süpürip bolýar. Bolsa bir daş äkitseň hem bolýar. Ýöne üç daş diýdik, üçden az süpürilmez ýaly. Indi üçden aza bolmaýanlygyna delil näme? Selman Farisiden. Selman Farisi näme? Tezek, adamyňky bolsun, ýa haýwanyňky bolsun, umumy näme tezege, boka, näme gatasa, doňsa, şoňa süpürnip bileňak, boşasaň galyk, süňke-de synja alyp bileňak. We näme synja alyp süpürnilýän zadam näme, hökmany suratda, şo nejasatyň, bokuň aýry bilýän zat bolmaly, düşündiňmi? Emma ulamalar fyk kitaplarda agazaýarlar, aýna süpürmek, ýa näme klýonka pakede süpürmek bolanok. Näme üçin? Biziň klýonka özüne soruk bilen çyrşaýar, öňküdenem beter etýär. Şoň galat zatlara näme synja bolmaýar. Wala yajuzul istijmaru bil azmi war rawsi diýär.